თავიცხრა. მაშინ ჩაჯდა ნავში, უკანვე გამოცურა და მივიდა თავის ქალაქში. და, აჰა, სარეცლით მიხგვარეს მას დავრდომილი. იხილა იესო მათი რწმენა და უთხრა დავრდომილს. გამხნევდი, შვილო, მოგეტევა შენი ცოდვები. ზოგიერთი მწიგნობარი გულში ამბობდა. ღმერთს გმობსო იგი. ხოლო იესო მიხვდა მათ ზრუნვას და თქვა. რატომ ისრახავთ ბოროტს თქვენს გულში? რა უფრო ადვილია. ამის თქმა, მოგეტევოს შენი ცოდვები. თუ ამისა, აღდეგ და წადი. ხოლო რათა იცოდეთ, რომ ძეს კაცისას ძალა შესწევს ამ ქვეყნად ცოდვების მიტევებისა, ასე უთხრა დავრდომილს, აღდეგ, აიღე შენი სარეცელი და წადი შენს სახლში. ისიც მაშინვე აღდგა და წავიდა თავის სახლში. ამის მხილველი ხალხი განცვიფრდა და ადიდებდა ღმერთს, რომელმაც ასეთი ძალა მისცა ადამიანებს. იქიდან წამოსულმა იესომ დაინახა საბაჟოში მჯდომარე კაცი, რომელსაც მათე ერქვა სახელად და უთხრა მას გამომყევიო, ისიც ადგა და გახვა. და როცა ინახა დიჯდა სახლში, აჰა, მოვიდა მრავალი მებაჟე და ცოდვილი, და ინახად დასხდნენ იესოსა და მის მოწაფეებთან. ეს რომ დაინახეს, ფარისევლებმა მის მოწაფეებს უთხრეს. რატომ ჭამს და სვამს თქვენი მოძღვარი მებაჟეებსა და ცოდვილებთან ერთად? ხოლო ესომ გაიგონა ეს და უთხრა მათ: "კარგად მყოფთ კი არ სჭირდებათ მკურნალი, არამედ ავად მყოფთ. თქვენ კი წადით და ისწავლეთ, რას ნიშნავს ეს. წყალობა მნებავს და არ ამსხვერბლი. ვინაიდან მართალთა სახმობლად კი არ მოსულ ვარ, არამედ ცოდვილთა სინანულად." მაშინ მივიდნენ მასთან იოანეს მოწაფეები და უთხრეს: რატომ მარხულობ ჩვენ და ფარისევლები, შენი მოწაფეები კი არ მარხულობენ? ხოლო ესო მიუგო მათ, განა შეიძლება წუხდნენ მეკორწილენი, ვიდრე მათთან ასიძე. მოვადრო, როცა სიძი აღარ ეყოლებათ და მაშინ იმარხულებენ. არავინ ადებს ახალსაკერებელს დახეულ სამოს, ვინაიდან ახალს ვერ დაიჭერს ძველი და უფრო დაიხევა. არც ახალ ღვინოს ასხამენ ძველ ტიკებში, თორემ დასკდება ტიკები, ღვინოც დაიქცევა და ტიკებიც უვარგისი გახდება. არამედ ახალ ღვინოს ასხამენ ახალ ტიკებში და ორივე ინახება. ამ საუბარში გართულს მიუახლოვდა ერთი მთავარი, თაყვანისცა და უთხრა: "ჩემი გოგონა ეს ესაა მოკდა. წამოდი, ხელი დაადე და გაцоცხლდება. წამოდგა ესო და მოწაფეები თურთთან გაყვა მას." და, აჰა, ქალი, რომელიც 12 წელიწადს სისხლის დენით იტანჯებოდა, უკნიდან მიუახლოვდა და შეეხო მისი სამოსის კალთას, რადგან გულში ამბობდა: თუ შევეხები მის სამოსს, მეშველებაო. ხოლო ესო მიუბრუნდა, დაინახა იგი და უთხრა: გამხნევდი, შვილო, შენ მარცმენამ გადაგარჩინა. და განიკურნა ქალი იმავე წამს. შევიდა ესო მთავრის სახლში და იხილა იქ მოზარენი და მოყაყანე პრბო. და უთხრა მათ: "გადით აქედან, რადგან გოგონა კი არ მომკვდარა, არამედ წინავს. ხოლო ისინი დასცინოდნენ მას. და როდესაც გაიყვანეს ხალხი, მივიდა ესო, აიღო გოგონას ხელი და ისიც აღდგა. და მოედო მისი ამბავი მთელი მხარეს. იქიდან წამოსულ სორი უსინათლო გამოედევნა ყვირილით. შეგვიწყალე, ესო, დავითის ძიო. და როდესაც მივიდა სახლში, მიეახლნენ უსინათლონი. და უთხრა მათ იესომ: "წამთ თუ არა, რომ შემიძლია ამის იქმნა? ხოლო მათ თქვეს: "დიახ, უფალო." მაშინ თვალებზე შეეხო ბრმებს და უთხრა მათ: "თქვენი რწმენის ამებრ მოგეგოთ თქვენ." დაეხილათ თვალები, ხოლო იესომ მკაცრად გააფრთხილა და უთხრა მათ: "იცოდეთ, არავინ გაიგოს." ისინი კი გამოვიდნენ და მთელი მხარეს მოსდეს მისი ამბავი. ხოლო მათი გამოსვლისთანავე მიხვარეს მას ერთი კაცი, მუნჯი და ეშმაკეული. და როცა ეშმაკი განდევნილი იქნა, მუნჯმა ენა ამოიდგა. უკვირდა ხალხს და ამბობდა: "არ მოსწრებია ისრაელს ამგვარი რამე. ხოლო ფარისეველნი ამბობდნენ: "ეშმაკთან თავრის შეწევნით აძევებსო ეშმაკთ". და მოივლიდა ესო ყველა ქალაქსა და დაბას, ასწავლიდა მათ სინაგოგებში და ხადაგებდა სახარებას სასუფევლისას. და კურნავდა ყოველ გვარცენსა და ყოველ გვარუძლურებას ხალხში. და როდესაც იხილა ამდენი ხალხი, შეებრალა ისინი, ვინაიდან დაღლილ დაქანცულნი და დაფანტულნი იყვნენ, როგორც უმწყემსო ცხვრები. მაშინ თავის მოწაფეებს უთხრა. სამკალი ბევრია, მაგრამ ცოტანი არიან მომპალნი. მაშ ევედრეთ სამკალის უფალს, რათა მომპალნი მოავლინოს თავის სამკალში.